electrizado de Johann Sebastian Bach. jarcenta da Treveno della la sintesilo. E la comenzo de ti ucciso un articolo vi povas ausculti mallongan parton de la movimento allegro constituanta la enconducon de concerto Brandenburga numero 3 en sol maggiore de Bach. Unue gi estas ludata fare de sinfonia orchestro, cae poste per electronica sintesilo. Antau quindec ses diaroi, ciam la iuna usona electronica ingegnero Robert Moog presentis sian sonan sintesilon, tiamai componistoi estis certai che la musica mondo radicale changigios temis primirinda electronica apparato capabla producti tute nova in sonui. Iamec de la unuae iardecoi de la du deca iarcento, quelcai Europai componistoi, ciel la germano Karlheim Stockhausen, revis el trovi alternativon alla tradizia musico, cae al giai musicai instrumentoi cae tiam aperis la tiel nomata Moog Sintesilo, plen nova musica instrumento cun necredeblai capabloi, ciu helpe de normala clavaro intime proximigis la componisto in aliliai componagioi. Post celca iaroi aperis mini Moog Sintesilo, qui un oni povis facile comporti sur la concerta zeneio. Gi profunde influis la rock musicon de la commenzae sep iarui. Tamen la sintesilo ne causis la sopirita revoluzion. La revo de avantgarda i musicistoi, liberigi musico nel gia dependezzo de exterai factoroi, ne plenumigis per la nova instrumento. Ne char la sintesilo estis limigita, sed char forgeto de tradizia i musiciloi, cae concerto i i fare de vivanta i musicistoi, cae ilia anstata uigo per laut paroliloi, pruvigis facte ciel utopio. La tradizia classica musico tutte ne resignis pri sia historia e de seneia arto plenumita fare de homoi por aliai i homoi cae celanta ciu in ne nur audadon. La inventisto consciis che por reclami cae vendi sian revoluzian apparaton, li estis devigita usi speciala in rimedoin. Mog petis helpon de iuna neconata usona componisto Wendy Carlos, quiu iam experimentis electronican musicon. Tiel nascigis la ideo cun munti frason post fraso musicon de Bach per Moog sintesilo imitante la orchestra instrumentoi. Comence la disco ricevis la titolon la electronica Bach, sed poste oni el trovis la multe pli trafan titolon Schaltita Bach, memoriga memorigas ancau in au electronicain circuitoin. La disco Schaltita Bach estis eldonita en 1960 cae en gi trovigas la Brandenburga concerto la ario por sol cordo cae aliai componagioi de Bach, celcai conatai cae aliai ciui farigis popularai dank al disco mem. Tiu disco farigis unu e la plei vendita i discoi en la historio. Giai musicajoin oni auscultas ancau hodiau, malgrau ilia simplezzo, iom naiva por la moderna ioreloi. Ili estas ricai per magio cae humuro, cae fascinas per mirinda precisezzo, ne homa quiu giuste congruas cun la spirito de Bach, mixanta sentimenton cun barocca mecanichezzo. Rilate alla idoi de la unua sintesilo, Ili estas nemalhavebla illudiloi, por la nun tempa ciu speza cae ciu cela musico.